بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Sad. Juro por el honorable Corán que contiene amonestación para los siervos. بل الذين كفروا في عزة وشقاق que no es como dicen los idólatras de la Meca, sino que quienes rechazan la verdad están llenos de arrogancia y se oponen a Muhammad. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص ¿Cuántas generaciones destruimos anteriores a ellos que suplicaron nuestro auxilio al ver el castigo cuando ya no tenían escapatoria? وعجبوا أن جاءهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب Y se sorprendieron de que les llegara un amonestador de entre ellos. Y quienes rechazaban la verdad decían acerca de Muhammad: Es un brujo, un embustero. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب Pretende que en vez de adorar muchas divinidades, adoremos solo una. Esto es realmente extraño. وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد Y los dignatarios de entre ellos salieron diciendo a la gente: Marchen y continúen fieles a sus ídolos. Eso que adoremos solo una divinidad es algo que ha sido planeado por Muhammad para obtener poder sobre nosotros. ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق Nunca antes oímos tal cosa en la última religión, la de los cristianos. Lo que ha traído Muhammad no es más que una pura mentira. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ¿Iba a descender la revelación sobre él de entre todos nosotros? Mas realmente dudan sobre mi revelación porque aún no han sufrido mi castigo. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ¿O acaso tienen las llaves de la misericordia de tu Señor, el poderoso, quien concede a quien quiere lo que le place para decidir quién debe ser escogido como profeta? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب ¿O acaso les pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y de cuanto existe entre ellos? Si es así, que asciendan por los caminos que conducen al cielo para controlar los asuntos de la creación y conceder la revelación a quien ellos quieran. No son sino un ejército que será derrotado, como ya lo fueron otros que se aliaron en contra de la verdad. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد antes de tu gente oh Muhammad también desmintieron a sus mensajeros el pueblo del profeta Noé y los pueblos de Ad y del faraón el de las estacas وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب así como el pueblo de Samud el pueblo del profeta Lot y los habitantes de Al-Aika estos son quienes se aliaron en la incredulidad contra sus mensajeros إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب Todos ellos desmintieron a sus respectivos mensajeros y se cumplió sobre ellos mi castigo. وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق ¿A qué esperan esos que rechazan la verdad de tu pueblo, oh Muhammad, para arrepentirse y creer? a que suene el soplido del cuerno anunciando la hora final y no puedan regresar a la vida Y dicen burlándose Señor adelántanos nuestra parte del castigo en esta vida antes de la llegada del día de la rendición de cuentas اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب Ten paciencia con lo que dicen, oh Muhammad, y recuerda a nuestro siervo David, quien había sido dotado de fortaleza física para adorar a Allah y de un buen conocimiento de la religión y siempre se volvía a Alá en arrepentimiento y en todos sus asuntos buscando su complacencia. Hicimos que las montañas nos glorificaran con él al anochecer y al amanecer. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ Y que las aves se agruparan en el aire para glorificarnos con él. Todas le obedecían y se unían a él en sus alabanzas. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب y fortalecimos su reino y le concedimos sabiduría y capacidad para juzgar. ¿Te han llegado noticias de los dos litigantes que treparon la pared del templo hasta llegar al santuario donde se hallaba David?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 Somos dos litigantes. Uno ha sido injusto con el otro. Juzga entre nosotros con verdad y justicia y guíanos hacia lo correcto. ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب Dijo uno de ellos Este es mi hermano en religión y posee noventa y nueve ovejas mientras que yo solo tengo una.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 tenía que decir فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب y lo perdonamos por ello realmente obtendrá una posición privilegiada cerca de nosotros y un buen lugar de retorno en el paraíso يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Oh David hemos hecho de ti un profeta y un rey con poder sobre la tierra Juzga entre los hombres con la verdad que te ha sido revelada por tu Señor y no sigas sus pasiones pues te desviarían del camino de Allah ciertamente quienes se desvíen del camino de Allah recibirán un severo castigo el día de la resurrección por haberse olvidado del día de la rendición de cuentas ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار Y no creamos los cielos y la tierra y cuanto existe entre ellos en vano. Eso es lo que creen quienes rechazan la verdad. Ay de ellos. ¿Qué castigo les aguarda en el fuego del infierno? أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار Vamos a tratar a quienes creen y actúan con rectitud como a quienes corrompen la tierra o vamos a conceder la misma recompensa a los piadosos que a los libertinos كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب Este Corán es un libro bendito que te hemos revelado para que los hombres mediten sobre sus aleyas y para que reflexionen los hombres de buen juicio. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب Y a David le concedimos a Salomón como hijo. Qué excelente siervo. Siempre se volvía a nosotros en arrepentimiento y en todos sus asuntos. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد Recuerda, oh Muhammad, cuando le fueron mostrados por la tarde unos veloces corceles de pura raza. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب Cuando terminó la exhibición de estos, dijo Salomón: Mi amor por las buenas cosas, los corceles, me ha distraído de alabar a mi Señor hasta que se ha hecho de noche. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق Entonces dijo: Tráiganmelos de nuevo. Y pasó la mano o la espalda por sus patas y cuellos. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب Y ciertamente pusimos a Salomón a prueba y pusimos en su trono un cuerpo. Entonces se volvió a nosotros arrepentido. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب Dijo: Señor, perdóname y concédeme un reino que nunca nadie podrá tener después de mí. Tú realmente concedes lo que quieres a quien te place. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب Y sometimos el viento a sus órdenes, el cual soplaba con suavidad y lo llevaba hacia donde él quería. والشياطين كل بناء وغواص Y también sometimos bajo sus órdenes a los demonios de entre los jinn, incluyendo a toda clase de constructores y buzos que extraían perlas del mar. واخرين مقرنين في الاصفاد Y a otros rebeldes los tenía encadenados. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب Le dijimos: Este reino es una concesión que te hacemos. Puedes conceder parte o reservártelo todo según te plazca, sin que tengas que rendir cuentas por ello. Realmente obtendrá una posición privilegiada cerca de nosotros y un buen lugar de retorno en el paraíso. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب Y recuerda a nuestro siervo Job cuando invocó a su Señor diciendo: El demonio me ha infligido enfermedades y sufrimiento. اركض اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب Allah le respondió Golpea la tierra con el pie Entonces brotó un manantial y Allah le dijo Esta agua fresca es para que te laves y bebas de ella y sus males desaparecieron ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب y lo agraciamos devolviéndole a su familia y concediéndole el doble de hijos y bienes en compensación por lo sufrido por misericordia nuestra y para que sirviera de lección a los hombres de buen juicio وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب y le dijimos toma un manojo de hierbas y pégale a tu mujer simbólicamente con ellas para no romper el juramento. Realmente lo hallamos paciente. Qué excelente siervo. Siempre se volvía a nosotros en arrepentimiento. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار Y recuerda a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob. Habían sido dotados de fortaleza para adorarnos y de entendimiento de la religión. انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار Ciertamente, los favorecimos haciendo que recordasen siempre la morada de la otra vida y se la recordaran a los hombres para que se esforzaran por conseguirla. وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار Y están entre los escogidos por nosotros y entre los virtuosos. واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار Y recuerda a nuestros siervos Ismael, Eliseo y Dul Kilv, todos ellos de entre los virtuosos. هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب Este Corán es una exhortación y los piadosos obtendrán un buen lugar de retorno en la otra vida. جنات عدن مفتحه لهم الابواب Los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso, con las puertas abiertas de par en par para ellos. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب Estarán recostados en ellos sobre divanes y pedirán fruta abundante y todo tipo de bebidas. وعندهم قاصرات الطرف اتراب y tendrán mujeres castas de recatada mirada de la misma edad. Esto es lo que se les ha prometido para el día de la retribución. Esta será nuestra provisión sin fin. هذا وان للطاغين لشر مآب Así será, y los transgresores tendrán un pésimo lugar de retorno. جهنم يصلونها فبئس المهاد El infierno donde arderán. Qué pésimo lugar para permanecer en él. هذا فليذوقوه حميم وغساق Así será que padezcan y beban agua hirviendo y secreciones de pus. واخر من شكله ازواج Y sufrirán otros castigos similares. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار Los guardianes del infierno dirán a los habitantes del fuego que causaron el extravío de quienes lo siguieron. Este es otro grupo que entrará en el fuego con ustedes. Estos responderán: No son bienvenidos. Ellos entrarán y arderán también en él. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار Dicho grupo dirá a quienes los extraviaron en la tierra: Tampoco ustedes son bienvenidos. Ustedes son quienes nos trajeron aquí. Y qué pésimo lugar para permanecer en él. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار Y dirán: Señor, haz que quienes nos trajeron aquí reciban un doble castigo en el fuego. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار Y los habitantes del fuego dirán refiriéndose a los creyentes: ¿Cómo es que no vemos aquí a quienes teníamos por perversos? اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ¿Nos equivocamos al burlarnos de ellos en la tierra o están aquí y no los hemos visto? ان ذلك لحق تخاصم اهل النار Esa será, en verdad, la discusión que los habitantes del fuego sostendrán entre ellos. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار Di a tu gente, oh Muhammad, realmente yo no soy más que un amonestador y no hay más divinidad verdadera que Allah, el único, el dominador supremo. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار El Señor de los cielos y de la tierra y de cuanto existe entre ellos, el poderoso, el sumamente indulgente. قل هو نبا عظيم Diles, oh Muhammad, este Corán es una gran noticia para ustedes. انتم عنه معرضون Mas se alejan de él. ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون Y antes de la revelación, no poseía ningún conocimiento sobre la discusión que los ángeles sostenían en el cielo acerca de la creación de Adán. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين Solo me ha sido revelado que no soy más que un amonestador que les expone con claridad los mandatos de Allah. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين Recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles: Voy a crear un hombre a partir del barro. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Y cuando lo haya moldeado y haya insuflado en él el alma, se postrarán ante él. فسجد الملائكة كلهم أجمعون Y todos los ángeles se postraron, إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين con la excepción de Iblis. Se llenó de soberbia y fue de los rebeldes al desobedecer a Allah. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين Allah le dijo: Iblis, ¿qué te ha impedido postrarte ante Adán, a quien he creado con mis manos? ¿Te has comportado con arrogancia o eres de quienes claman ser superiores? قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Iblis respondió: Yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él lo creaste de barro. قال فاخرج منها فانك رجيم Allah le dijo: Sal de aquí, pues quedas expulsado. وان عليك لعنتي الى يوم الدين Y te verás privado de mi misericordia hasta el día del juicio final. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون Iblis le dijo: Señor, concédeme un plazo de tiempo hasta el día de la resurrección. قال فانك من المنظرين Allah respondió: se te concederá tal plazo. Hasta el día señalado. Iblis le dijo, Pues, juro por tu poder, que extraviaré a todos los hombres. الا عبادك منهم المخلصين salvo a quienes de entre tus siervos te adoren con sinceridad y hayas escogido para concederles tu misericordia. قال فالحق والحق اقول Dijo Allah: Yo soy la verdad y no digo más que la verdad. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين Llenaré el infierno contigo y con todos los que te sigan. قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين Di a los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, no les pido ninguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje, y no he falseado el Corán añadiendo algo que no me ha sido revelado por Allah. ان هو الا ذكر للعالمين Este Corán es realmente una exhortación para los mundos de los jinn y de los hombres. ولتعلمن نبأه بعد حين Y pronto sabrán sobre su veracidad.